السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhađirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni njime. Za njih je on pripremio dženecke bašče kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. Životni put Halid ibnul da je velika knjiga sa mnogo stranica, koja počinje junaštvom još u djetinstvu, a završava sa čvrstim imanom u starosti. Halid bijaš od plemena Mahzum, a to pleme je pripadalo Kurejšijama. On provede djetinstvo u najboljim kućama po porijeklu, časti i ugledu, a najmoćnijim po broju sinova i imetka. Njegov otac, Velid ibn Mugire, se zvao i Adl, a isto tako i Vehid, jedini, jer bi on sam obsluživao kabu jedne godine, dok bi je cijelo pleme Kurejš obsluživalo druge godine. On je onaj o kojem Kuran časni kaže Meni ostavi onoga koga sam ja izuzetkom učinio i bogatstvo mu ogromno dao i sinove koji su s njim i čast i ugled mu pružio. I govorio je Velid, otac Halidov, za sebe da je on najpreči da bude Božji poslanik, pa i o tome Kur'an govori. Trebalo je da ovaj Kur'an bude objavljen nekom uglednom čovjeku iz jednog od ova dva grada. U takvoj bogatoj, raskošnoj i brojnoj porodici rođen je Halid, 34 godine prije Hidžre. Bio je visok, snažan i lijep muškarac, vedra i brijeda lica. Mnogo je ličio na Omera ibnul Hataba, tako da je dosta ljudi koji su ih slabije poznavali, često mijenjalo jednog s drugim. Kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem počeo javno pozivati u vjeru islam, tada je Halid bio odrastao mladić i bez mnogo dvojbe odbio taj poziv, vidjevši u toj novoj vjeri opasnost koja bi mogla da zasjeni čast i ugled koju je njegova porodica uživala, kao i otrknuti položaj na kom se njegov otac nalazio. Tako Halid i njegov brat Amar ibnul Velid ostadoše vjerni vjeri svojih očeva i djedova. كلما أبصرت فوضات البشر في متاهات تنوء بالفكر كلما طالعت مبتلع الصور قلت في عزات من أوعى العبر لست أرض الجاهلية لست أرض الجاهلية كلما أبصرت في متاهة تنوء بالذكر كلما أخطرت أوضاع البشر في متاهة تنوء بالذكر كلما طالعت مبتدع الصور قلت في عزات من اوى العبر لست ارض الجاهليه لست ارض الجاهليه كلما أدركت خط السائل فاعتدال عن هدى ربي المبين كلما أدركت خط التائه باعتدال عن هدى ربي المبين U bici na Bedru Amar je zarobljen od strane muslimana, među kojima nastade velika polemika oko njegova oslobađanja i otkupa kojeg bi tražili za to, zbog velikog bogatstva njegove porodice, kao i zbog njihovog žestokog neprijateljstva prema muslimanima. Borac koji je zarobio Amareta tražio je za njegov otkup četiri hiljade dirhema, a vjerovjesnik mu je savjetovao da ne pristaje ni na što drugo, osim skupocjenog oklopa njegova oca, njegove sablje i kacigi. Kada je razmina izvršena, a otkup plaćen, i Amare se vratio kući, on pred cijelom familijom javno objavi svoj prelazak na islam što nikom od njegovih nije bilo ni malo drago. Na taj korak ga je ponukalo sve što je doživio kao zarobljenik u rukama muslimana. Mušrici se veoma začudiše zbog ovog amaretovog postupka, pa mu rekoše, pa zašto nisi primio islam prije nego što je onoliki otkup isplaćen za tebe? On odgovori, Mrzio sam da neko kaže da sam prešao na islam kako bih izbjegao taj veliki trošak koji sam isplatio za svoje oslobađanje. Što se Halida tiče, on i dalje osta među mušricima. Uhudu mu nevjernici povjeriše zastavu i komandu nad desnim krilom svoje vojske, te on izvrši onaj poznati napad koji je, nakon što su muslimani već bili rastjerali muštrike, unio pravu pometnju među muslimanske redove i na kraju bio i uzrok porazu muslimana. Ebu Sufjan, vođa mušrika, je bio radostan dok je govorio Ovaj dan je za dan bedra, svaki rat je promjenljive sreće. Kada bijaše godina ugovora na Hudejbiji, vjerovjesnik je sa 1500 muslimana krenuo u Meku da obavi umru i posjeti Kabu, ne noseći sa sobom nikakvog drugog oružja osim sablji u njihovim koricama. Mušrici su i pored toga strahovali od muslimana, te poslaše izvidnicu 200 dobro naoružanih konjanika na čelu sa Halidom, koja bi uhodila muslimane i tačno vidjela šta oni hoće. Halid se toliko primakao muslimanima da jasno gleda u lice vjerovjesnika. Tada je nastupilo vrijeme podne namaza, te muslimani i pored prisustva neprijatelja obaviše salatul havf. Halid Naomi da u tom momentu izvrši napad na muslimana i tako konačno likvidira vjerovjesnika, ali ga spriječi njegov mir, skrušenost s kojim su se molili Allahu, kao i neko unutrašnje nezadovoljstvo koje posjeduje svaki junak da tako mučki napadne nespremnog i gotovo nenaoružanog protivnika. Spoznade Halid da u Muhammeda ima nešto trajno, da Halida još uvijek nedokučivo i da ga to nešto čuva i štiti. To u prve simpatije koje Halid osjeti prema islamu. Halidu stiže pismo od Amare i njegova brata, kojem je Allah već uveliko otvorio srce i u njega usadio iman, a u tom pismu brat mu prenese i riječi vjerovjesnika koji se interesovao za njega to je bio i povod izlaska Halida iz tmine na svjetlo. ربي ومن ذا يخلص غربتي إلا المجاهد والشهيد إلا المجاهد والشهيد فلا أعيش كالغريب متأكد في اللهيب فلا أعيش كالغريب متأكد في اللهيب ومن ذا يخلص غربتي ومن ذا يخلص غربتي المجاهد والشهيد إلا المجاهد والشهيد إلا المجاهد والشهيد Pustimo Halida samog, neka nam ispriča kako je u stvari prešao na islam. Kaže Halid, kada je Allah odlučio da od mene bude ono što je on htio u moje srce ubaci ljubav prema islamu i neka dilema stalno bijaše prisutna u mojim razmišljanjima. Eto, rekao sam sebi, koliko sam već sukova imao sa Muhammedom i kad god bih se vraćao kući imao sam osjećaj da nisam ništa postigao i da će Muhammed na kraju ipak pobijediti sve nas. I dok sam se ja lomio u tim razmišljanjima. Stiže mi pismo od brata u kojem stajaše. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Ništa mi čudnije nije od toga da ti još uvijek lutaš i nisi prihvatio islam kao svoju vjeru. Pametan si, pa još jednom dobro razmisli o svemu. Islam je nešto što se ne da opisati i čemu se niko ne može oduprijeti. I vjerovjesnik me je pitao za tebe jedan put ovim riječima, pa gdje je Halid? će ga Allah uskoro, ja mu odgovorih. Kada bi on svoju sposobnost i hrabrost ustupio muslimanima, kada bi to iskoristili protiv mušrika, bila bi to velika stvar i za njega i za nas. Dali bismo mu prednost nad mnogim drugim. Pa zato, dragi brate, požuri sa svojim spasom, da što prije nam doknadiš ono što si propustio. نمضي جنودا نجوب الوهادي نمضي أسودا لا نخشى الوغادي نمضي جنودا نجوب الوهادي نمضي أسودا لا نخشى الوغادي نمضي جنودا نمضي أسودا نمضي جنودا نمضي أسودا Dalje priča Halid. Kada mi stiže to pismo, zaželjeh da što prije krene u Medinu, obradovan riječima Allahova poslanika. A kada sam čvrsto odlučio da krenem, počeh razmišljati koga da zovnem sa sobom da mi pravi društvo u putu. Tako sretoh Safuana ibn Umeja, pa mu to predložih, a on mi na to odgovori kada bi sve kurejšije izginule, a samo ja ostao, opet ne bih htio poći za tim čovjekom. Pomislih, ovaj čovjek ima opravdanje, jer na bedru su mu ubijeni otac i brat. Kasnije naiđoh na Ikrimu ibnu Ebi Džehla i ponudih mu da ide sa mnom u Medinu, a on mi odgovor isto što je Safvan. Ja mu rekoh, zaboravi to što sam ti spomenuo. Onda odoh kući redi da mi se pripremi konj i oprema za put. Još sam namiravao da porazgovaram sa Osmanom Ibnu Ebi Talhom, koji mi bijaš veliki prijatelj, ali sjetivši se ko je sve od njegovih ubijen, odusta od toga. A zašto bih i tražio koga da ide sa mnom, pomislih, i onda bez oklijevanja krenuh. Tada sretah Osmana ispričah mu kako sam naumio da ga zovem, da sa mnom pođe muslimanima i kako sam odustao te namjere. A on mi se odmah odazva i zajedno krenu smo put Medine. نمضي جنودا نجوب الوهادي نمضي أسودا لنخشى الوغادي نمضي جنودا نمضي أسودا نمضي جنودا نمضي أسودا نمضي جنودا نمضي أسودا I dok smo putovali sreto smo Amr ibnul Asa koji nas pozdravi i upita dokle putujete. Ali mu rekao smo, a kuda si ti krenuo? Recite vi meni prvo kuda ste krenuli, ponovi Amr. Želimo da primimo islam, Odgovorismo smo mu. Pa to je i mene natjeralo na putovanje, dodade Amr. Tako nastavi smo putovati zajedno. Stigo smo u Medinu gdje me dočeka brat Amre koji mi reče Požuri, Allahov poslanik je već upoznat u tvom dolasku i čeka na tebe. Požurih prema mjestu gdje je bio Allahov poslanik, a kada me ugleda, neprestano se osmjehivao i gledao me ravno u oči pozdravih ga i oslovih sa poslaniče, na što on odpozdravi nasmijana lica. Tada rekoh, vjerujem i izjavljujem da je samo Allah Bog i vjerujem i izjavljujem da si ti Allahov poslanik. Poslanik reče, hvala Allahu koji te uputio. Znao sam da si razuman čovjek i očekivao sam da te tvoj razum navede na ovaj korak. Od tog dana halice se svim bićem i dušom i tijelom predao islamu neprestano se kajući za sve ono što je propustio od početka pojave islama. Jedan put Halid reče Muhammedu sallallahu alaihi veselem o Allahov poslaniče. Dobro znaš koliko sam se puta borio na strani laži, a protiv istine. Moli uzvišenog Allaha da mi to oprosti. Vjerovjesnik uputi dovu Allahu riječima. Moj gospodaru, oprosti Halidu sve što je učinio na putu odvraćanja od tvoje vjere.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 on je komandovao glavninom muslimanske vojske. Ebu Ubejde ibnul Džerrah je vodio prethodnicu, Zubeir ibnul Avam je komandovao desnim, a Halid ibnul Velid lijevim krilom. Tako se Halid vrati u Meku kao vojskovođa, a od njegovog prelaska na islam proteklo je svega nekoliko mjeseci. Kada je vjerovjesnik preselio na bolji svijet i halifa postao Ebu Bekr es Sidik, neka je Allah s njim zadovoljan, učestvovao je Halid u vrijeme njegovog hilafeta u svim ratovima protiv otpadnika od početka do kraja i u tim pobjedama njemu pripada veliki udio. A kada su muslimani otpočeli pohode prema Persiji, Halid je u tim ratovima odigrao ulogu kakvu niko drugi nije. U 15 bitaka protiv Persijanaca, njihovih pomagača, Halid sa svojom vojskom nikada nije poražen, niti učinio kakvu grešku. A u pohodima protiv Vizantinaca imao je Halid čast da predvodi muslimane u bici na Jermuku, najvećoj od svih bitaka koje su vodili muslimani. الرجيم Ali Halid je dostigao vrhunac slave kada mu je stiglo pismo od Omera ibnul Hataba, neka je Allah s njim zadovoljan, drugog halife, u kojemu oduzima komandu i mjesto vojskovođe. Iako je bio u jeku najvećih pobjeda, Halid se pokorio naredbi halife i komandu predao svom nasljedniku. Uz potpuno duševno zadovoljstvo, veliki i neporaženi vojskovođa Halid ibn Velid posta običan borac u muslimanskoj vojsci, nakon što je bio zapovjednik iste te vojske. Kada je Halid obolio i osjetio da mu se smrt prikučila, plakao je što na taj način završava njegov dunjalučki život. Prisutnima, kojima je bilo čudno zašto plače, Halid je rekao tako mi Allaha nimalo mi nije žao što umirem. Žao mi je što nakon tolikih bitaka koje sam vodio i poslije kojih nema ni jedan dio moga tijela, nikoliko pedalj velik, a da njemu nema rana od sablje, koplja ili strijele, ja umirem ovako kao neki stari konj ili deva. Allah Đelešanuhu je odredio da junak kao što bijaše Halid, za kojeg je vjerovjesnik rekao da je sablja od Allahovih sablji, ne pogine kao šehid, nego umre prirodnom smrću. Neka se Allah smiluje Ebu Sulejmanu, kako su mnogi zvali Halida, jer zaista je on bio jedinstvena ličnost među ostalim ashabima.